เตสโลนีกามาซาอเลียนงาอเนวซอมเลกุกปันซอมเลเกียดลุงดำต้นจุงอินถูงเงินนิโลอุนลาบังบังหงเปียงตะเลนลุงดำนาอุปเสียนตุงอากูตอนตุงุนคริสเจชูตอกิปอลินนันุนตากนาสงออาฮีบังเซียอินนาอมดีงุปเสียนินอหงเดอฮีฮี